Iskai kah kapitulom Munanim sasallanya tukuy ima rurasqa yachanaykichikta. Chaytaqa rurachkani hamkunaraykum. Laodicea llaqtapi kah iñiq chikraikum chaynataq mana KUNARAIKUM tukuy ima rurasqay qapaykuna kallpanchakunankupaqmi. Chullalla hina KUPAHMI Hinaspa tukuy allin kaqta entendinankupaqmi. Chaynapi ñawpaq pakasqa kaq Kristuta riqsinankupaq. Paillapin pakasqa kachkan qurikullqi hina tukuy yachayniyuq kaypas, chaynataq entendiypas. Kaykunataqa nimuchkaykichik suma sumaqllataña rimasqankuwan ama pipas ingañasunaykichikpaqmi. Kikiypuni hamkunawan mana kaspaypas, sunquywanqa hamkunawan kuskam kachkani. Hinaspaman kusikuni allin kawsakusqaykichikmantawan Cristoman apipakuspa hahayna sayasqaykichikmanta. Cristupi musuq kawsakuymanta. Chaynaqa Señor ta Cristo Jesusta chaskisqaykichikman hinaya payman hapipakuspa kawsaychik. Yachachisqa kasqaykichikman hinaya allin sapichakuchkaq pi iñinikichikpi takia ichik. Payman hapipakuspaya dios Diosman graciasta y ichikia. Amaya engañachikuychikchu yachayninkumanta rimaqkunawanqa hinaspa yanqakunalla rimaqkunawanqa. Paykunaqa manam Cristomanchu hapipakunku aswanqa runakunapa costumrinkunallamanmi. hinaspa y pachapi kunayamanmi dios pitukuy ima kachkan Runayaroh Kristupi. Kristuman hukllawas jaña dios Diosmanpas KACHKAN jaña kachkankichik. Kristupa munayllampim kachkan, kunapas kamachikuqkunapas, chaynataq kunapas Kristuman hukllawas jaña kasqaykichikraykum, KARJAN KICHIK Ichajan manam kwaik PUERPUPI señaluanchu, ASUANJA CRISTUPAJÑA señaluanmi paikichikmi, Kuska kusqa pampakuchkaq hina ñawpa vidaykichikta pamparurqankichik. Paywan Kausarimon musuqmanta kawsarimunkichik. kris Diospa llumpay ininguan, Kristupa Ñaupa vida kichikmi. vidaykichikpi muchaykichikwan hinaspa manas ñalasqa jina wañusqa hina Kunang Kunanmi jaga tukuy huchaykichikta pampachaykususpaykichik Dios Cristo tawan kuskata. Diosmi leyman hina huchanchikrayku kastigasqa kananchikmanta dios pagaykun autoridad kunata, Kristupa cruzpi wañusqanwan. liu autoridad kunata ya kunata, liapayampa hayampi pingayman churarga, cruspi vencispan. Kristupa man hina KAUSANAMANTA ha maya pipas kuna mikusqaykichikmantaqa utaq kichikmantaja, utaq fiestakuna fiesta fiesta kuna killanpi fiestakuna mantaha, utaq samana kichikmantaja. samasqaykichikmantaqa. Chaykunaqa kunapa liantuinin Hinayam karaja. Chigapkahmi ichaja Cristo. Premio ikichiktaja amaya, Ichikcho Millakuh TOKUSPA angelkuna Adorakunawanha, Paykunaja Revelación chaskih TOKUSPANKUM AICHAMAN hina piensas y yanhapak alto tukurunku. paikonaja manam Cristuman huklawasqachu KACHKANKO Iñiqkunam ichaja, Cristupa cuerpo kanchik, o Omanjik. Wirpunchikqa muhukunawan hinaspa ankukunawan hukllaman huñunasqam kachkan. Chaynatam ñuqanchiktapas Cristo hukllawarwanchik hinaspa wiñachiwanchik Diospa munasqanman hina. Chiqaptapuni Cristuwan wañuspaykichikqa runakunapa costumbrinkunatam saherun Hinaspaqa imanasqama kay ipachapi mana allin ruraykunaman hinaqa kawsachkankichik. Chayna ruraqkunam ninko. Ama kaita wakta yachpaichu, ama kaita wakta mikuichu, ama kaita wakta nispa. Chaykunaqa runakunapa yachachisqallanmi, y inaspa Kay Kai tiempupa pasasqanman hinam chinkarunqa. Chaykuna Chaikuna rikchakapuanchik rikchakapuwanchik yachay rikchakapuanchik, tukuspanku Cuerponkuta ñakarichisqankurayku. Yanqapaqmi yanjapaj ruranku. Aychankupa han venceita